Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužin 2010-2011. Kuna i bada Allahi Budite Allahovi robovi, braćo. Ve rabbi zidni ilmi i reci Allahu, ovećaj mi znanje. Ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا I zato se u jednom hadisu spominje da kaže onaj ko se pokaje, pa ponovo se na grijev vrati, pa se pokaje, pa se ponovo na grijev vrati, pa se pokaje, pa se ponovo na grijev, na grijev vrati, kao onaj koji kaže o Allahu, ja hoću da se igram s tobom. Jer i prije su bile regije, pa je tako? Pa je bilo Džeziretul Arab, zato kaže poslanik Ali Salatu Sran, ne kaže istirajte židove i kršćane iz Saudije, يستوديها دولة خطورة الساوس وكاجي أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب إسترايت znači židovi i kršćane sa arabskog poluostrva. ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغي جرارا في السير كالريح كالموج غدارا عاد كالخير Vidjeli ste da jednostavno ljudi prate naše aktivnosti i s ciljem dolaze i tu traže sebi, što bi kaže skazali, kruha.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 nasljednika ashaba koji čuju i pokoravaju se, znači rade po tome. Ostala nam je zadnja stranica koja isto tako je bogata raznim pravilima, raznim naredbama i raznim zabranama, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što ćemo danas kazati i što ćemo do kraja govoriti, da to bude samo u cilju da se što više popravi naše stanje u pogledu sljeđenja Kur'ana i sunneta i da budemo zaista muslimani istinski i da umremo kao muslimani na ispravan način i da budemo u džennetu sa odabranicima koji su slijedili Kur'an kako je to toliko vala Kur'an proučemo ove ajete po trtilu a onda ćemo prijeći na samo tumačenje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من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 O vjernici, Vonite se mnoge sunčenja, neka sunčenja su zaista lijek. I ne vodite jedne druge, i ne odgovarate jedne druge, jer bi nekom od vas bilo drago da jedne nije su mogli da brate svog. A vama je to obratno, zato se bojite Allaha, Allah najkad ima pokajanje sebe u ljudi nego se jednog čovjeka jedne žene stvarano da je ovdje te malo zginio da bi se suprodao najugledniji kod Allah je onaj koji ga se najviše boji najplemenitiji kod Allah onaj koji ga se najviše boji Allah u istinu sve zna i nije uspjeno ništa vidimo draga moja braćo da ovdje Allah subhanahu wa ta'ala upozora mu'mine na opasnost sumničenja i kaže da je da su mnoga sumničenja ili neka sumničenja da su zaista grije. Znači čovjek mora da se čuva da ne dođe do sumničenja jer u sumničenju je svako zlo. Kaže Ibn Abbas Naha Allahu Azza wa Jal al mu'minine a i jagunnu bil mu'minine šarva. Zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima da imaju ružno mišljenje, da misle ružno o vjernicima. Jer znači sumnječenje ili ružna misao mu'min prema svome mu'minu, pratu svome, je šar. I sa tim šarom postaje asin od ism. Znači, čini sa tim grije. Ism kad se spominje, To je grije. Može da bude veliki grije, može da bude mali grije. U ome slučaju to je veliki grije. Kao gibet, kao nemimet, zato što on, znači jednostavno, ne ostavlja čovjeka na miru, I ti balbo zanni čovjek ide u, znači, ekstaru zanni ili, znači, ide do kraja. E zato kaže poslanik, ali sada tu sram, u hadisu kod muslima od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, قال إياكم وظن فإن ظن أكذب الحديث čuvajte se ili što dalje od vanna. I ovdje se ne kaže su o zanni. Znači sam van, sam znači ovaj sumničenje nije u redu. Iako se spominje u dovama husnu van, lijepo znači mišljenje o nekome ali se to spomni i u drugim ljepšim oblicima pa selefi su znali kazati nahsebuhu ala l'hajr wala nuzeki ala Allahi ahada mi ga računamo ili nadamo se da je on u dobru a nikoga kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne čistimo, ne kažemo za čovjeka on je sigurno dobar On je 100% u redu. On je 100% dobar. Pogotovo to ne kažemo pred njim. Nego kažemo, nadamo se da je čovjek u hajru. Zašto mu nadamo se? Zato da ne bi čovjek, jer mi ne znamo šta će sa njim biti. Što će sa njim biti? A nikoga ne stimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer mi ne znamo šta čovjek nosi jel tako, u svojim prsima, pa kaže, čuvajte se sumnječenja ili ružni misli, ta im na vanne ekdebul hadis. Jer je pa, samo, znači, su, su, su za ružno mišljenje i ovaj sumnječenje to je najlažniji al hadis. Najlažniji, znači, govor. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala upotrebljava jedan izraz vola teđesesu i nemojte se špionirati. Nemojte znači da jedni drugi odajete. Pa vi znate da je od deset znači stvari koje izgleda istina na lakadul islam. A nije i samo deset, draga moje braću. Nego oko ovih deset su se složili islamski učenjaci a ima mnogo, mnogo stvari znači još pored toga koje čovjeka mogu izvesti, znači iz dina. Od ti deset stvari je, znači, zabrana pomaganja, znači, nemuslimana protiv muslimana. Znači, da čovjek dadne, znači, podršku nevjernicima u borbu protiv vjernika, kao što se sad dešava u svijetu, da javno, znači, države, vlade, pod navodnim znacima muslimanske, šalju kurbane svoje da se bode protiv braće Talibana. I to je kao nešto humano. I to je nešto što treba podržati i ovaj i niko čak vidimo na aerodromu dođu znači visoki predstavnici i crkve i sinagoge i džamija sa bijelim šerpama i oni to omubareći taj odlazak i oni budu na istračaju idu ljudi na neku veliku veliku čašnu misiju. Idu da se bore protiv šarijata i protiv muslimana. To je nešto što je vidljivo. A u foto ispada znači da čovjek ovaj špijunira znači muslimane i da ovaj znači vi znate da je Ebu Belta ashaba koji je učestvovao Ibn Ebu Belta koji je učestvovao znači na Bedru Samo ga je spasilo, kao kaže poslanik Ali Salatu Osalam, da uhu ja Omar. Ostavi ga na miru, o Omere. Omer mu ti otkinti glavu. Iako on nije imao namjeru da izda muslimane, nego je on jednostavno našao se u raskoraku, porodca mu je sva ostala u Mekki, emotivizam taj prevagnuo kod njega, pa se je pojao da neće njegova porodca biti u situaciju bude uzeta kao taoci pa kao da je cijelo da kaže spašavajte se nekako gledajte da pobjegnete se ne sakrijete u tom smislu a ne onaj mu na munafik unuta da je imao u sebi jer on ashab učesnik bedra pa je zbog toga znači samo ga učestvovanje na bedru spasilo samo ga je znači učestvovanje na bedru jer učesnici bedra znači kod Allaha subhanahu wa ta'ala imaju poseban status i kod naše poslanika ali salatu wasalam a zamislite danas vidjeli ste da jednostavno ljudi prate naše aktivnosti i s ciljem dolaze i tu traže sebi što bi krajiši skazali kruha sjede tu i polno prate šta se priča da bi nekome odnijeli i da bi to jeli ovaj naplatili i da bi od toga svoju djecu na haram način hranili. Zato kaže Ibn Abbas, neha Allahu il mu'minine, e je tebiu avorati il mu'minin. Ovo, teđesesu, kaže Ibn Abbas, tumačeći, tumačeći ovaj ovu riječ, zabranio Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima da prate ili da tragaju za znači ružnim osobinama ili sramotama kod vjernika. A kaže Mujahid, خذوا ما ظهر لكم وادعوا ما ستر الله uzmite ono što vam je vidljivo a ostavite ono što je Allah sakrio kod ljudi ako je nešto vidljivo vidimo da čovjek Mujahidini Hamzivik ako vidimo da je nešto vidljivo kod čovjeka greška ne možemo se praviti da to ne vidimo ako nešto va, vidljivo kao dan na to moramo reagovati Ne smijemo biti od onih koji na bunker, onako, znači, pa da se desi kao što se desilo sa Beno Israilom. E, imamo, znači, tu onda načine kako se reaguje, znači, na munker. I to mi uglavnom često lupamo lomče, tako? Mi to bojimo se da nećemo nekada, nekada neko, Mohamed izlet zatvor vrata, bojimo se nekada kao da nismo ispravno postupili, pa nekada moramo u svakom pogledu razumiješ, ići javno putom i govoriti ovaj, moramo se odreći ta guta, moramo se odreći novotara i tako dalje. Pa će ispasti da će nas neko proglasiti nekada da smo mi ljudi koji sami sa smo pričamo. Jer neki ne mora čovjek nas, nije znak iskrenosti kod čovjeka da mora na jednom mjestu sve kazati. Nego šta dođe u šta je prioritet, o tome se govori. Neko te upita, a šta je to ta tagut? Kažeš, nije bitno. E, sad je bitno. Sad moraš objasniti. Jer sakrivaš Allahove ajete. Neko te upita bilo koje pitanje, tad moraš dati odgovor ono što znaš, što ne znaš, i Allah te subhanahu wa ta'ala, jel tako, ne duži. A da ne kopamo, znači, po riječima muđahida, po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala sakrio Allah subhanahu wa ta'ala sakrio znači kod ljudi kaže poslanik alaih salatu wasalam u vama poznatom hadisu od Ebu Hurere kod muslima kaže poslanik alaih salatu wasalam la tahasadu la tabagabu ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا kaže poslanik ali salatu wasalam i nemojte zaviditi i nemojte se mrziti i nemojte da imate ružne misli tahasus nemojte špionirati jedni drugi volate nađešu i nemojte se znači ovaj, nadvetati jedni na drugima raz nađe djevojku u pregovorima je i ti uletiš u offside dolje s druge strane I to se počelo nažalost dešavati i u našem korpusu. Odjednom <clears throat> mu'min, pobožnjak, digne vladu, a ovamo su pregovori. Ili brat trguje, a ti imaš više para u džepu i ti onda nađeš metodu da namigneš ili ovo ili ono, ovaj, priče ti je meni to prodati tako dalje. To je znači da nađeš, ne smije se to dešavati, ne smije ljudi, znači moraju u pogledu ženitbe i u pogledu, znači, o ugovora i poslovanja, sačekati i ispitati prije toga da nije još neko na vezi, da nije s nekim u pregovorima, da ne bi došlo do poremećaja. Ili čim ne, bu, ne bude ovako, šta će biti? Biće tabagub, tahasud, znači bit će mržnja, bit će zavidnost. Pa zato je nam poslanik sam kaj ola tahasadu. Znači nemojte zaviditi A nakon zavida dolazi šta? Mržnja, e, ružne, ružne misli, e, znači ostavljanje na cjedilu i, i ovo sve što je spomenuto u hadisu poslanika, ali salatu wasalam. Kaže imam el-Auzari, kaže el-Tajasus, kaže el-Bahs an šej, وتحسس استماع إلى حديث القوم وهم له كارهون kaže teđestus je traganje za nečim znači špioniram nekoga sakupljam neke informacije o tahastus je istima ila hadis slušanje znači nekog govora wa hum lahu karihun neko znači priča protiv nekoga i mrzi ga u toj priči znači iskazuje toliko mržnje ha? nazoveš nekoga i on i ti onda moraš kada pa bio ako muško ako si mu'min prije svega, pa pogrešno adresu si skroz adresirao to pismo, ali ljudi dalje, znači, šalju bez markice, šalju na pogrešnu adresu i kažu, tako treba da pošta radi. Lijepo je kazao imam Lauzaj, a šta on sluša u stvari tu? Kaže, sluša o njihovim spletkama i njihovim, njihovim znači, ružnim osjećanjima i sluša šta su sve u stvari spremni da urade protiv druge, druge strane ili tog pojedinca. Kaže poslanik Ali Salatu Vosselam u hadisu koga bileži Imam al-Bukhari u svom poznatom tijelu Al-Edebu al-Mufred i kod Ebu Dauda u sunanu da je kazao poslanik sallallahu alaihi wa sallam od Muavije radijallahu ta'ala anhu sanija do Rasulullah sallallahu sallam je kul inneke in tebaate avrata nasi أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم كاجي أكو بوديش رقو زسرموتما كود لودي وكفاس شي ili ćeš ići u pravcu da i pokvariš, upropastiš. Znači čovjek koji, zamislite sada šta rade ovi mas mediji, šta rade, pa i na, nažalost i mi sami počeli da jedno jedno kao da živimo da čujemo one kome nešto ružno kao da, da nam je to postao jedan, jedan vid hrane da sad je hranimo ha? i onda kad to čujemo e, evo vidiš ti kako smo mi znači šta radi, šta se dešava ne bi tako trebalo mutnisko srce da kuca nego mi treba da znači želimo svakome dobro a ako već kod nekoga ima neku neko nerazumijevanje u datom momentu da radimo na tome draga moja braća, uvijek je lakše znači nedograđenu kuću jel tako odmah samo se odlušiti, hajmo je malo vidjeti šta je gdje zakislo šta treba malo oštamat i to ponovo pokreta neke sve dalje puno je to lakše nego sad tražiti dozvolu pa građevinsku pa taj znači nacrt pa onda temelje Pa onda, znači, sve iz početka uzet će nam, znači, to puno vremena. Mi moramo raditi jedno i drugo kad je u pogledu, kad su u pogledu ljudi. Znači, moramo prilaziti novim masama koje ništa ne znaju. I da u tome, ovaj, da na šetan ne pobjedi, to ne kao, evo vidiš, ovi ne razumiješ šta ćemo onda, kad smo tolike godine, ne, ne, ne, novi ljudi, novo, novi izazovi. Stara braća, stari izazovi. Sa njima, znači, raditi, dokazati im da, je, da smo mi ljubomorni prema Allahu i vjeri, da nam je stalo da zaista budemo braća, da nam je stalo ako je neko u pravu neka nas razuvjeri, a ako mi nešto imamo da pokušamo na najjednostavniji na najljepši način da to pojašnjavamo i vidimo hvala Allahu tabarake wa ta'ala da ovih dana znači jednostavno kad sjedimo s ljudima Znači, nije isto prije sjela i posle sjela. Znači, vidi se taj korak naprijed. Hvala Allah. E, što znači, treba samo da, znači, ne bude to znači, ostavljaj na cjedilu. Pa da mi, znači, ako nama neće neko da dođe, a hoće da nas primi, otićemo mu, alhamdulillah. I donjački i ahiretski smo hajrovali, tako? Donjački ostava se tvoja kava na miru, nisi potrošio, i šećera ti ostalo i nisi morao trošiti struje, jel tako, alkohol opet sredeš i goni vode, aman je to, vodu vadi, vodu hladi, ali si jahiretski hajrovo, ti si još u bratu, jel tako, pa imaš seba za zijaret, pa imaš seba što ćeš ovaj, eh, znači, pokušati da liječiš te rane, imaš seba jednostavno rasteretiš i sebe, da sebe isprobaš koliko si ti u stvari iskren, koliko si spreman da Da da i ti sučiš sa nekim činjenicama koje nisu u redu kod tebe. Jer mi često ono kontamo, mi smo sve oko nas u redu, samo drugi bi trebali. Ne, ne, ne. Nego smo mi ovaj, svi na jednom rengenu koji treba Rengen će pokazati stvari šta kod koga nije, jel tako, u redu. Tekbir! Allahu Ekber! Pa jelane, ko ovdje sad vazi? Ostav to tamo. E, Allahume šuti staćeš, naša djeca, naša sreća. Kaže poslanik Ali Salatu Osalam u sljedećem hadisu, kaže poslanik Ali Salatu Osalam, hadis je kod Ebu Dauda, kaže da je Ibn Mesudu rečeno, kaže jedan čovjek je ovaj stavio kinu na svoju bradu, pa mu je rekao, Abdullah ibn Mesud, inna kad nuhina ani teđesus, walakin in javtaru lena še'en, še'un, nehod bihi. Kaže, nama je zabranjeno, došao je čovjek i rekao Ibn nesudu, ano neki čovjek stavio na bradu crvenilo. Misli se na, znači, na, na kinu. Pa mu kaže Ibn Mesud, primijetio je, znači, kod tog čovjeka da on je tu vijest onako, kao malo da ga je to, da istraživao. Pa kaže, nama je zabranjeno da špioniramo, a ako se nešto pokaže, ako mi vidimo da je neko biva uradio nešto što nije ispravno, nekom je. Moguće. Moguće. A, eto, to vrst. da uvršio paž. O pravu, pravu. Allah te odmah, onda te ovaj, nagraju za to. Kaže, uti je, vidim nas ut, takile, hada, fulan, takturu, lehjetu, hamra, jest, jest. Kaže, čovjek je, ja sam gledao ovaj, na nešto drugo vam gore, pa sam mislio da je isti hadis. Kaže, vidio je čovjeka kako mu se vrade kapa, kapaju kapi od, što mi je kazali, rakije, od alkohola, pa mu nije rekao, čiji taj čovjek, ko je taj, taj, ko, pa, žuri za njim, nego kaže, inna kad muhina, ani te žesus. Nama je zabranjeno da istražujemo što bi kazali, volakin in javhalu lena šehun, ne bih, Ako nešto se dokaže, biva, onda ćemo ga uzeti, onda ćemo vidjeti šta je šarijat kazao po njegovom pitanju. Vola jabte ba'bukum ba'ba, i nemojte znači jedni drugi ogovarati šta je to gibet neka nam odgovori Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže poslanik alaihi sallatu wasallam hadis koga bliži ima muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu al etedrune mel gibet kaže znate li vi šta je to šta je to gibet kalu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah i njegov poslanik najbolje znaju qal zikru ahike bima jekrav ahake bima jekrav da spomniješ brata po onome što šta ne bi volio قيل أفرأيت إن كان في أخيه في أخي في أخي ما أقول أشتا أكو سناجي كدرتا أنو što mi govorimo قال إن كان فيه ما تقول فقد أقتبته وإن لم يكن فيه فقد أبهته kaže ako se nađe ono što je kod brata, onda si ga, ako si rekao istinu stvari, ali on nije tu, jer gibe je od gajb, Znači, nije tu prisutan. Znači, čovjek sada nepoznat, nije upoznat šta mi pričamo. Okrenuo nam je, zato se od iska vahrul gaib. Znači, vahr su leđa, kad se okrenu leđa. Znači čovjek nije tu i mi ga spominjemo, a možda stvarno to sve ima kod njega, e to je gibet, a ako ga spominjemo po onome što nije kod njega, to je onda potvora. U arapskom jeziku, znači gibet je došlo ovo što sad kažemo, vazije zikru al aib bi-zahir al-ghaib. Znači, da čovjeka spominjemo po ružnim stvarima, ali on, znači, nije tu. Rekao je Hasan, kad se kaže El Hasan, na koga se ovdje misli? Jeste, na Hasana El Basrija. Kaže El Ghibetu Salatatu Euđu. Kulluha fi kitabi Allahi Ta'ala. Tri su, kaže, vrste ili tri su oblika gibeta. Al-ghibe Wal-itsk Wal-buhtan Kaže ima ghibet Ima itsk Ima al-buhtan Znači sve ovo Znači malte ne jedno te isto Pa on sada objašnja kaže Pa emma al-ghibet Va huwa an tekule fi ahike Ma huwa fi Pa kaže ghibet će biti da spomeneš Brata po onome što ima kod njega. أما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه a itke da pričaš ono što ti je neko rekao za njega. Znači neko priča i ti to samo jel, nastaviš, preuzmaš poštu, nis plaćen, naprotiv ti ti si dobro, žestoko će biti kažnjen i ti samo pričaš, samo pričaš o tome. U amal buhtanu, pan tepule fihi ma lejse fihi a potvora je ili optužba je ono da kažeš o njemu što nema kod njega. Zato se čovjek, znači, mora čuvati ribeta. Evo vidimo šta kaže poslanik Ali Salatu Salam. Kaže poslanik Ali Salatu Salam u hadisku ga bileži Ebu Davu sa Ispravim lanca prenoslovaca od Enesir Malika. Kaže Kada je poslanik Ali Salatu Salam ošao na mirađ kaže vidio je ljude koji su imali velike nokte od međaseta znači uprljane nokte od međaseta koji grebu s tim svojim noktima u džuhehom o sudurahom znači svoja lica i svoja prsa s takvim prljivim noktima kultu men haulaja džibril pa sam pitao ko su ovi ljudi o Džibrilu, kale haulaja ledine jekulune لحوم الناس ويقعون في أوراض أوراضهم أعراضهم kaže to su ljudi koji jedu ljudska mesa i koji kopaju po ljudskim znači častima koji znači udaraju na ljudska ređe ljudsku čast znači ovo je šta na sudnjem danu nagrada El Džeza za onoga ko bude znači radio taj pogrešan posao i satim za radio džehennem da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva bileži hakim od Ebu Dawud i Ebu Dawud bi senedi sahih bi senedi sahih da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallame men ekele men ukile bi ređulim muslim أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ko kaže bude jeo kod muslimana meso aludira se znači na meso drugog muslimana bit će nahranjen istim znači bit će nahranjen mesom u džahennemu ومن أكسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم Ako znači ovaj udari na i da kaže nešto ružno o odjeći muslimana bit će tak, takvim iskušan u džehennemu ومن قام برجل مسلم مقاما سمعة فإن الله يقوم به مقاما سمعة يوم القيامة sumate ni omilke. Ako, znači, uvrijedi položaj čovjeka, znači, vidi da je neko u nekom hajru, pa mu to smeta i uvrijedi to njegovo stanje, njegov položaj, bit će isto tako i on uvrijeđen i ponižen na sudnjeme danu. Ovdje ima sada jedno pjesništvo koje nećemo se kod njega plaho zadržavati. A onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže e yuhibbu ahadukum en jekule lehme ahihi meiten fekerih tumu. A zar bi neko od vas volio da jede umrlo meso brata svoga, a to, a to prezirete? Znači, to je za gibet kao da jedemo, znači, umrlo meso brata svoga, pa je to jedno, jedan vid poređenja, a mi znamo šta to znači. Kada bi neko nam donio lešinu bilo kakvog insana. Bio on nevjernik, toliko na njenu nam zuluma. Bilo bi svako njegovo mjesto, jest. Svakako da ne bi. A ovdje se kaže lehme ahihi. Mjesto brata svoga. Znači, neko ko ti je blizak, ti svog brata znaš. Ja na jednoj kasteti ima tamo ovaj moj brat rahmetli pa pokaziva ne pokaziva mu lice nikako nego pokaziva mu samo ruku ja znam da je to moj brat znam kako mu ruke izgledaju znam svaki brat zna svog brata njegove neke vrline njegov izgled pa čuli smo uči kako je sahabinka prepoznala svoga brata po jagodcama sami ste jagodce znači jer sestre vole puno da se ovaj maze kod svoje braći pa miluju njihove ruke i zapamti znači sam izgled znači ti prsta a kamoli a kamoli više od toga kaže Ibn Abbas harram Allahu ala mu'min en jaktada al mu'mine bi še'in kama harram al mejtete kaže zabranio je Allah subhanahu wa ta'ala vjerniku da ogovara vjernika kao što je zabranio i lešinu. Tako jednostavno i vidite, znači lešinu, niko ne spori se kaže, pa daj dobro razumiješ, ipak se to nekada more ovo, ono, jel tako, nego jednostavno to ljudi treziru i vidiš koliko se mi danas trpijemo i vodimo računa da ne bi jeli lešinu. Jer ljudi su danas leševi u mnogo slučajeva, pa su navikli da ništa im nije problem da jedu, da jedu lešinu. Pa ćete vidjeti životinje da ovi pohvaljeni mesari, oni to sve kroz matematiku i znači ovaj, kroz biznis i znači dunjalu gledaju, komercijalu i on odmah skonta koliko krava ima krvi koliko će biti teža ili lakša kad izađe krv koliko će biti teža ako ostane krv iz konta da odatle može neke režije poplaćati, on ne gleda posljedice i zabrano Allah subhanahu wa ta'ala o tome. Pa mi danas koliko vodimo računa da ne možemo svašta sva gdje jest. I često pitamo ljude ili ovo zaklano ili ovo halal kad prije sam ukrao. Znači, on misli samo da je haram kad on ukrade. Jel tako? To je dokaz koliko ljudi stvari ne razumiju danas su zbunjeni ljudi u pogledu harama i halala. Kaže poslanik kada je salatu wasalam u hadisu koga bilježi imam i termizi وابن حبان في سند حسن عن نافع عن ابن عن ابن عمر da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ja mašar ja mašar min men amene bi lisanihi volem jufti iman ila kalbihi o vi, o ljudi kojima čiji su samo jezici povjerovali a još znači nije potpuno se slegao iman u srcima la taktabul muslimine hola tebi auratihim nemojte ogovarati muslimane i nemojte tragati za njihovim sramotama fa inna u men jettebi auratil muslimin jettebi Allahu auratehu ako bude znači tragao za sramotama ili otkrivao sramote muslimana, Allah će njegove sramote otkriti, ome je tebi Allah avratavu, jastahuhu, volev fi, dževufi, rihlihi. Ako bude, znači, tragao za sramotama muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala će otkriti njegove sramote i ponižiti ga i ponižiti ga čak u njegovoj rahlihi ovo je znači tamo gdje se odmara od raha u njegovoj kući ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك Pogledao je Ibn Omer jednoga dana u Kjabu, pa je rekao kako si ti sveta i, i, i časna kjabo i ti imaš svoj, znači, svoj hormet ali musliman je na većijem stepenu hormeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala od tebe znači čast muslimana je na većijem stepenu od časti kjabe zamislite da ga znači jedan čovjek koji će biti i otići koji ima svoje i pozitivnosti i negativnosti možda je i veliki griješnik možda je znači u mnogim lošim halovima ali on ima svoj hormet on ima svoju čast i njegovu se čast ne smije dirati i ja ovo ovako razumijem znači samo je znači futur kod ljudi slabost gaflet pa ljudi ovo zaboravili Jeste li kad čuli da čovjek se, da čovjek zaboravi i počne o kjabi nešto ružno pričati? To je nešto sveto, je li tako? I obični ljudi, onaj najveći bandit, je li tako? Ovaj, čak kad se pune kaj kjabi, kako to zabranjeno, je li tako? Ovaj, hoće da kaže da uzdigne čast kjabi. Pa ljudi jednostavno, znači, imaju jedno posebno poštovanje koje preda pridaju Kabi, to tako treba. Pa neki u tome pritjerivaju. Vidli ste tamo šta se sve dešava u pogledu. Bojrom, bojrom. Ali rekli mu šta Šta se dešava? Bojrom. Šta se dešava, znači, kada se dođe na hač, ali pored svega toga, pored svega toga, čast jednog muslimana je na većem stepenu. I ovo je samo kod muslimana. Nema ovo kod drugih. E šta taj musliman, može biti čokoladan, znači iz Afrike, može biti žute rase, može biti znači niske one rase tamo, ovaj, Srednja Azija, može biti znači abesijski rob, može biti slijep, može biti znači sakat, može imati znači loše porijeklo i tako dalje, ali onako je mu'min i ako je vjernik, on je znači na velikom stepenu i to se mora, to se mora znači dobro, dobro poštovati. A nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Znači, bojite se Allaha tebareke wa ta'ala u pogledu vaše braće. Bojite se Allaha u pogledu ispitivanja, traganja za, znači, sramotama muslimana. Bojite se Allaha tebareke wa ta'ala u pogledu teđesusa, špioniranja. I ne samo to, inna Allahe tawabur rahim, od toga svega čovjek se mora konstantno kajati. Znači, ako hoćemo neko da kaže da se daje je i da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, onda, ako mu je ovo loša strana, gibet, nenimet, potvora i tako dalje, onda se mora pokajati od toga da bi ni vidjeli tu njegovu takvu, da bi vidjeli tu njegovu bogobijaznost u protivnom, to je samo kelam faldi. To je prazan govor i mi često vidimo. I zato se u jednom hadisu spominje da kaže onaj ko se pokaje, pa ponovo se na grije vrati, pa se pokaje, pa se ponovo na grije vrati, pa se pokaje, pa se ponovo na, na grije vrati, kao onaj koji kaže o Allahu ja hoću se igram s tobom. Jer mi nekada imamo kod, kod, kod sebe sami ti slabosti. Kažeš da tu ukažeš mu na neki promašaj. Na nešto. I on kaže, pravu si, Allah te nagradi, neće više. A mi za pet minuta vidimo da se opet ista stvar dešava. Pa onda postavljamo sebe ležan pitanja. Ja to samo znači ovaj, znači počeli smo da se igramo terminologijom, ili mi stvar, ili ne razumijemo određene stvari. Znači, znači- moramo, draga braćo, kod ovih stvari, znači, vidjeti šta je sa nama. Ili mi razumijemo, ne razumijemo, šta se to dešava kod nas, jer ako... I zato kažem, i evo, u našim mojim međusima, mora uvijek neko da bude regulator. Znači, neko počne, ponese ga, da nešto spomine neka imena, da odmah neko ustane i kaže, brate, ili braćo, pojci se Allah, šalno, hajmo mi je temu. Ili da nametne temu neku drugu. Da kaže, mogu li nešto pitat, nešto mi tamo oko oni okrugli oči kod Hurija, Ibro, ako bi mogu nešto, da mi o tome kažeš, niko neće reći, daj, pusti Hurije sad na kraju, ili tako. Niko neće reći, gdje mi pusti Ferdeus, gdje mi pusti ovaj, znači nešto nekom lijepom temom dođi. Da ne bi mi bili svi griješni. Jer evo sada kad smo, jel tako, ovaj, govorili o, o tim vrstama, kako je to lijepo kazao Hasan el Basri, šta smo mi kazali? Da je, šta smo kazali, znači, da je itk. Znači, itk je ono što se znači, što ti je preneseno o nekom imenu. Ljudi, prerostaj ti onda samo nastaviš pošto dalje. E, mora postaviti neko koji će uvijek reagovati. Sjedimo, počeli smo onda kome ne do Allah pričat, da neko na kulturan način nam nametne pozitivnu temu, lijepu temu koja, u kojoj nema, u kojoj nema grija. Jer kakve je fajde <coughs> ako se vanštinom okupljamo radi dobra, a u, u samoj dubini vidimo da se tu puno griješi, I onda kasnije krenemo, negdje kažemo šta je ovo, opet smo prazni. Znači, pored dobre čorbe, koje nam je napravio Hadžija, znam ste mi krenemo, jel tako, on skuho čorbu, sve pripremljeno, ovaj, ali je nismo pojeli, ili je nismo pojeli kako treba, pa u tome se treba, draga moje braću, dobro, dobro čuvati. Kaže Allah, te bareke u tala, ta dalje يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير O ljudi, mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene. I dijelimo vas u razna, razne skupine, narode i plemena. Da se upoznajete. Kod Allaha Želešanu je na najvećem stepenu onaj koji se najviše Allaha boji. A zaista Allah sve zna i o svemu je obavješten. Allah subhanahu wa ta'ala u ovome ajetu nas poziva da mi se upoznajemo, a ne zabranjuje nam da mi čuvamo svoje porijeklo. Ne mereš ti reći od jednog izvjeća u sameđara, ti kažeš ti ja sam Arape Ti moraš kazati ja volim Arape, i moraš reći, razumiješ, ja stvarno sam od vas smislu imana i tako dalje. Ali kad se vratio, od koga ti, ti si sa nekog bosanskog brda, s neke, iz neke kuće sa četiri vode, imao si tada centralno grijanje, imao si konje i volove iz posebe i oni su dihali od ozdo podno grijanje, ti bilo u kući. Prije sto godina, zato su ljudi osnovu toga došli do, do podnih grijanja. Jel? Ja. Znači, nešto mora da diha od ozdo, pa znači, ovaj, nisi dobro naložio, onda konj zvize zadnjim nogama, šta u, u podnice i kaže, moraš meni naložiti, ja mogu dihati. Ja tako? Nisi mi hrže konj, vidi ti se ne, ovaj, ne obazireš, a ono da zvize zadnjim nogama, u mene vidi Rahmet ljubio konja, pošto ovaj, čistio pušku i okine i zviz konja direktno u glavu. Aha i obio je znači naše sadašnje centralno grijanje podno ali nije se moglo odma se išla nova peć tražiti ili tako ne može se znači bez dorata ni se na ovim brdima moglo živjeti znači nama ne brani Allah Želešanu da mi znači se upoznajemo ali da svak ostane znači vezan za svoju neku zajednicu za svoje neko pleme pa da se, znači, vjera stavi u prvi plan, a nacija u drugi plan. I onda mi kažemo, mi smo muslimani, bošnjaci. Oni su tamo muslimani, albanci. Ono su tamo muslimani, turci. Ono su tamo muslimani, arati i tako dalje. Allah nas opet vraća na osnovu. Da smo mi u stvari svi djeca Adama i Havesa. I da smo stvorili od jednog čovjeka i od jedne žene, to je Allahova mudrost. A onda kaže, ako želite da znate ko je najbolji, da vidite sada to je borba dokazivanja ko je najbolji. Pa bošnjaci se ubiše dokazali kako su oni najbolji muslimani pod ovim nebom. Je tako? I nema bolji muslimana, to bi često čujem otvorom je džamija, Mi smo najbolji muslimani. Ne trebaju nas Arapi učiti kako ćemo mi. Volt islam. I tako dalje. Ovaj. Nije to nikakav problem. Samo te dijelima pokaži. Ja tako. Nemoj da budemo po metru, pa možda imamo veće košarkaše nego Saudici i tako dalje, pa mislimo na to, nego da vidimo zaista, iako čovjek znači treba ovaj, da ne kaže za sebe, čovjek ne smije za sebe tvrditi da je mu'min. Nego može kazati ja sam mu'min inšallah. A može tvrditi ja sam musliman i da je u to mora biti ubijeđen. Što ćemo kasnije obrađivati kad se tijeli Arapi da se odmah ufuraju beduini, kalati Arabu amenna kullem tu'minu, volakin kulu eslemna. Kažu beduini i mi smo mu'mini. Evo primio islam odmah s sebu Bekrom, Omerom, Alijom, Osmanom, Šta nam fali? Kur'an kaže, kun nem tu'minu. Niste li još mu'mini? Walakin kulu eslemna. A morate reći da ste islam prijemili, da se zna. Ulema jedhuli imanu fi kulubiku. Još znači potpun iman. Allah da spomogne, čuvajte nam i sanu i travnik. Nije ušao u vaša, u vaša srca. Kaže Mujahid خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة الله يستوريو znači čovjeka od vode koja dolazi iz čovjeka i vode koja dolazi iz žene pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala ja i ju nasu inna khalaqnakum min zekari wa unsa u ljudi mi vas stvaramo od jednog čovjeka i od jedne žene. Pa zašto ovde prevodi od jednog čovjeka i od jedne žene. Zato što je došlo to nekire. Nije rečeno inna halaknakum min ređulim wahidin u maratin wahide. Nego, znači, to se podrazumijeva i ovo može značiti, znači, ovaj, u osnovi jedninu, a i u osnovi, znači, sada množinu. Ljudi se stvaraju, znači, od mnogi ljudi i žena, znači, ali je osnova uvijek dvoje da bi mogao znači doći, da bi moglo doći stvorenje na ovaj svijet. Znači svima nama je otac Adem, a majka Hawa. Opet dolazi pjesništvo koje nama trebalo uzeti puno vremena, pa ćemo ga preskočiti. A onda nas dijeli Allah Đelešanu, vođal nakon šo'ube u kaba ili li ta'arafu, dijeli nas Allah Đelešanu mnogi zajednice i plemena da se prepoznajemo. Znači čovjek pripada kome? Znači čovjek pripada ocu majka pripada nekom narodu i zato mi muslimani se vežemo za lozu drugi se vežu <clears throat> suprotno od nas i znate da židovi primjera radi kod nije koga je majka rodila on je židov a kod nas je znači ovaj, u vjeri mi se vežemo za vjeru u osnovi znači ako je sada musliman ožen sa kršćankom i rodi kršćanka iz tog braka djete, šta je djete u osnovi? Musliman, ako ga osi njegovi roditelji juhavu i dani, ovo je nasirani, ovo je mađisani. Osi ako njegovi roditelji upute u pravstvo židovstva, kršćanstva ili vlastno poklonstvo. Znači, ljudi trebaju da budu u plemenima i u zajednicama ima to svoj veliki hikmet jer zamislite da se ne zna jednostavno da nema i nekakva uređenja i ove države koje su nastale one ne bi smetale u smislu jer i prije su bile regije jel tako pa je bilo džeziratul Arab, zato kaže poslanik alaih salatu ne kaže istirajte židove i, i kršćane i Saudije, Jer Saudija je dobila po porodci Saud. No kaže, ahrižu li jahuda on nasara, min džezireti la arab. Istirajte, znači, židovi kršene sa arabskog poluostrva. Pa imamo Biladu Šam. Imamo šamske države. A mi tako danas kažemo. A ti odeš u Damask i pitaš taksi, taksitu, odakle ti kaže, ja sam iz Šama. A tu u sada njihovoj terminologiji znači ja sam iz Damaska jel tako? Ovaj, odeš u Jordan i pitaš, ovaj, gdje ćeš ti, kad idem u Šam, pa šta je ovo, je ovo, je ovo Kina, znaš, ide u Damask, znači u datom momentu se neki termini, ono, ovaj, ko kad mi sad kažemo, idemo u Stanu, u Jemen idete, jel? Ne, ne, u Stanu idemo, Šaski most, Tako se zove narod, lakše izgovara da kaže stana, nego kaže sanski mož. A ima i to, ovaj svoje svoje ono ovaj neku ovaj tumači. Zašto kaže stana od kod nas? Može li ste zato? Zato što u stan ima koliko ono rijeka? Devet rijeka. A koja je najveća stana Jel tako? Pa uvijek onaj ko je jak i ko je ono znači naj, ovaj, najjači, on se ističe. Jel tako? Pa se kaže stana A ima i drugi prelijeti rijeka, ali se kaže sana, pa zato se kaže sana, nije slučajno. Ovaj. Međutim, kad bi rekao sada Arapu, idemo, ali dobro, moram reći idemo u sana. Znaš, morao bi Ajin izgovor. Ali kad bi rekao, ono, brzo idemo u sana, rekao bi on, pa autom idemo u Jemen. Ne, možemo auto, moramo avionom. Jel tako? Ovaj. Tako da, znači, nije zabranjeno da ljudi budu podijeljene u neke regije. I to je u stvari potrebno da bi se znalo i zato vidim što islamsko države imaju hilafet pa imaju vilajeti je jel tako ovaj, pa svak je zadužen za neku regiju i tamo imaju određeni narodi pa Allah je zašano je stvorio razne jezike znate ovaj, i zato je osnova i čovjek u svojoj prirodi znači zato Arapi kažu meskop Znači, kad govori za nekoga, kaže, matka po resihi, primjer radi bužini. Ali to bukvalno kad prevedeš, kaže, glava mu je izašla u bužimu. Znači, rodio se, ha, u bužimu. I svako voli da dođe u svojim ovaj rodni kraj, tako. Možda ne živi tu. Ali voli, ja volim proći proć po šumama gor. Hoće onaj pečak na neće, ali volim sam proći. Da ja ono svoju neku maštu djetinsku, malo da razmišljam gdje sam bio kad je hađija tu kod ovaca ovaj, kad se nego do pa ovaj, stvarno bili stari ja sam bio čoban on, ovaj, ja sam bio glavno dežurni čoban e, pa se toga čuje svijeti to su ti lijepi dani mog djetinstva je tako zato je nije to zabranjeno ali da ne bi to prešlo kao što je prešlo danas u prvu u, znači ono u prvi plan, a to je nacija. I e, ti razumiješ, ja u travniku 93. moj jedan komšija ovde pije pivu. I sad, kad je on vidio mene, on je pjan malo utrnuo, kaže mi, ja pa tu pivu. Nisam ja imao tada, ja sam bio mladić, nisam imao brade, da je došao neki s bradom čovjek, on bi znao odmah o kome se radi, ne mu trebao ni reći. Ali pošto ja nisam imao brade, sad ja glumim u džahedina nekog, Ali ovaj, nema brade. Mlad bio, 19 godina. I sad on misli da sam ja neki tramča. Kaže on, znaš gdje se na krajišnik? Tako, ne možeš biti veći krajišnik od mene. Ja sam izmužina. Pa ja se bacaj tu pivo kad kašim. Jel? Znači on to gura, jel? Ja sam krajišnik. Ona je kaže, ja sam Sanđaklija. Ona je kaže, nemoj preko zavidovića, samo preko nas mrtvi onaj kaže mi smo Sarajlije, jel tako? prvi kaže, znači kakan je tu, mi smo izrobili po zemlji sve što treba, a ako bude trebali po zemlji ćemo robiti. Znači, tako da nacija ne smije ići u prvi plan. I onda ljudi se hvališu, kažu, e, i ti vidiš danas da je svijet poredan, pa ti ne možeš, znači, Arapi sada u Saudiji, Katru, Jem, u, u, u Emiratima, ovaj, Kuvajtu, oni smatraju Sirice, Jordance, Somalice, ovaj, i te siromašne arapske zemlje, oni smatraju Arape drugog reda. I ne, uošte ne smatraju Arapima. I oni su sluge kod njih. Jel tako? Dok kod nas, znači, inne ekremekum inda Allahi et kako. Kod Allaha je najbolji onaj koji se Allaha najviše boji. Pa znači, ne možeš ti lako doći kod Sada primjer, evo kad vidiš, opet ja moram ono temu što je malo kritično, željezba. Ti sad pokušaš, kažeš, idem ja iz Saudijske Arabije sa oženim i neću nego iz Mekke iz Medine. Znači, morao bi najmenje znači, imati par miliona dolara i morao bi 5-6 godina lobirat da bilo kakvu Saudijku nađeš tamo, znači, neku beduinku sa sela i pitanje opet bi li to mogo ostvariti. Ko si da ti oženiš Arapkinu? Jel tako? Ko si da ti oženiš ovaj, Turkinu? I tako dalje. E, to je taj nacionalizam kad se ljudi počnu, znači, uzdati iznad vjere. Ali ako, zato ste vidu na hađu, inna ekremekum, inda Allah etkakum, na hađu vidiš, svi ste i hrane. Ne mereš rođe reći, e, ja danas neću s onom sa sirotinjom tamo gužat na refatu, ja ću s jutra Još, ne, ne sutra ni preko sutra. Znači, devetog zol hijđata ne budeš na Arefatu, nije džaba poslani ga sam podvukao. Al Hajjul le arafa. Hađi arefat. Ne budeš li ti bogatašu tu, u tim čepinima, koji ostali. Ne možeš ti tu, znači, sa nekakvim posebnim odjelima. Ovaj. Znači, da se to kaže, da ti, znači, samo je danas se iskaziva da je bolji kod Allaha onaj koji Allaha više voli, koji Allaha više obožava. To je, znači, dozvoljena, znači, razlika i razkovanje znači, među, među ljudima. I Allah subhanahu wa ta'ala znači nas posjeća da ako želimo da se dokazujemo dokazivajmo sa Allahu subhanahu wa ta'ala i to je dozvoljeno to je dozvoljeno a svako drugo dokazivanje to je pokuđeno i to ukropaštava naše djele inna Allah alimun habir a Allah subhanahu wa ta'ala zaista sve zna i u svemu je obaviješten to ako vi pravite poremećaj poremećaj znači na dunjalku ovdje ćemo stati a za sljedeći put ćemo ako Bog da navesti još nekoliko hadisa koji su vezani i zabranjuju tu rasnu diskriminaciju zabranjuju znači zabranjeno vid hvalisanja zabranjuju znači ovaj isticanje svoga porijekla prije prije vjere a onda ćemo preći da vidimo šta su rekli Arapi ti beduini koji su islami tek primili. Ljudi misle, znači, kontaju da je to vid olakšavanja. Pa kažu, druža, što to on ne pati, se razumiješ? Znači, to je upravo patnje. To je upravo patnje zato što mozak i srce, znači, imaju velike ugovore, dok, dok i ne razdvojiš. Mozak, on planira i on kaže, srcu daj mi krv. Srce kaže, evo, pumpa, pumpa, i ta krv sva ide, znači, preko vratnih žila, i ulazi, ulazi u mozak. Juče smo kazali i ovim nekulturnim sportovima, boksu i tako dalje, neumjesnim, čak i kod nije zabranjeno da se udara po vratnim, po vratnim žilama. Ovaj, zato što jednostavno tada dolazi do blokade mozga i on izgubi kontrolu znači nad tijelom i to dolazi znači do te da znači krv počinje da se znači ovaj zgrušava i onda ta krv, pošto je ona nečista, jel tako, ona znači ostavlja znači loše posljedice na samu na samo meso. I zato je poslanik ali salatu wasalam kada je kazao وَإِذَا زَبِحْتُمْ فَأَحْسِنُوا ذِبْحَ I kada koljete u kraj, znači uljepšajte to klanje, i kaže neka svako od vas naoštri nož, neka ne pati životinu, To znači, ono što ona isteže se, to su zamori. Znači, to je, ovaj, to više nije bol. To više nije bol, nego je to, znači, to je dobro. U tome znači, ovaj, odmor za životinju, jer ona tada, znači, ispušta krv i to ne treje dugo. To je 3-4 minute, znači, čovjek 3-4 minute može svaki bol, Allah najbolje zna podnositi ovaj, a to nije bol zato što je to olakšanje krv, znači što više izlazi krvi, i kao krv izlazi smanjiva se, smanjiva se taj ovaj bol i jednostavno znači tijelo se odupire da ti zadnji znači dijelovi te krvi izađu i onda je to tijelo taza. Čak nije preporučeno puno znači ovaj da se pere meso vodu, kaže se dokaza to ovaj negativno uče, ut, ovaj utječe na kvalitet na kvalitet mesa. A kamoli oni dobije dobije dobar ide da se pa. on kad opet mesa sa Pa ja. Pa ja, to pa jest jest. Ono stvar znači ono porumeni ovaj ali to nije cilj, nego je cilj da tijelo bude I vidiš te na ome CD koje gleda onaj CD o halal klanju i tako dalje. Pa kad pravi razliku, tijelo meso koje je zaklano nije kazano bismillah znači to je poređenje i meso s kojim je, koje je zaklano sa Allahom imenom da ne govorimo onda meso koje je samo zaklano i nije spomenuto Allahu ime i meso kao lešina koje su tu opet razlike velike jel tako a onda da ne možemo onda da, da govorimo kad čovjek zaklije sve po propisu i ovo koji je znači lešina I zato mi danas vidimo ove nevijenike čatre Evropu i Ameriku. Oni su svi nekako pirgavi. Svi su im kapilari ispopucali, znači, iz kože. Kad jedu oni svaki dan krmetinu. Ali jedu oni, znači, nešto što je... Ovaj, zato je kod, kod nje u većini slučaje po zakonu zabranje. Možeš iđen je celo tamo neko u švabu da ti on nešto uštali dao da ti prekuniješ. Jel? Ovaj, tako da, nije to džaba ovaj i zato vidi spomenuto je to ta lešina sa ogovaranjem, potvaranjem gibetom, znači da čovjek to ne može zamisliti ja sam imao jedne godine neko mjesto sam vozio ili sam ga zaboravio, ne mogu se sad sjetiti pa sam ovaj zaboravio, auto mi je stojalo pa kad sam to mjesto izvadio i onda koristio to auto znači auto smrdi I ja onda kad zaka neko poveze, evo, malo da vidiš praktično kako gibe. Znači, evo, ne mereš, znači, ne jedeš sada lešinu, nego samo udišeš taj, taj, znači, ružan smrad. Pa ne može ga podnijeti. Znači, ja nisam neki ekspert u planu, ja sam, da sam dječa bio, hvala sam i mogu sam za 5-6 minuta, 10, ne znam tačno, ali bio sam brz. Znači, zaklat, ugulti, janje, pripremci ga, i ja sam u stvari, mi smo puno pekli janjce na ražanju ja sam zamrzio janjetinu. I e onda ode ovako negde i jedem janjetinu dobra. Nisam znao od kodira šta je bio problem. U stvari mi nismo znali dočekat da se ispeče. Ne znamo, znači nismo bili eksperti za to i čim mi vidimo da ono malo, znači upatlo sa strane, skidaj ga. Komadaj ga, ono tamo kapa krv, ovo ono, znaš, i nije tako mjesto, ili ga ne znamo posoliti kako treba. Ja sam uvijek volio pojeti ćevapa, ćevapa su da su, da su nešta kvalitetne, onda bili svjetko jelo, je evo, tako? Evo, kad pojedeš ćevap, jedan tri dana ćeš trebati da odmortavaš, pogotovo krajiške, a već krajiške, pošto su oni malo do smalija imali vremena da nauče kako ide. Ali ovdje su smalije procenjale, pa nam nisio da se poštavi. <laughs> tako da, kažem, ovaj, oko tog klanja, znači, evo, čovjeka koji je slučao. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010, 2011. Kunna i bad Allahi hvana. I budite Allahovi robovi, braćo. في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تطهير الحمام سابح الحق بدمع ودماء في الوريد فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح الجديد سابح الحق بدمع ودماء في الوريد فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح الجديد سابح الحق بدمع ودماء في الوريد فابتعد يا ليل إني أبصر الصبح الجديد ابصروا الصبح الجديد وابصروا الصبح الجديد وابصروا الصبح الجديد